Thank you. Մարիամ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Սկսենք նրանից, ինչպես ընտրեցիք ձեր մասնագիտությունը, ինչով եք զբաղվում հիմա եւ որպես երիտասարդ կցանկանայիք ապել նաև մեր այժմյան լարված իրավիճակի հետ երիտասարդների դերի մասին կցանկանայի նաև խոսել։ Ես էլ եմ շատ ուրախ հրավերի համար։ Մասնագիտությունս շատ դժվար եմ ընտրել, որտեղ ընդհանրապես ինչ չէ պատկերացնում տնտեսագիտության ոլորտում։ Բայց այդպես ստացվեց ուղղակի շատ էի ուզում դառնալ ասենք դերասանուհի կամ դիզայներ։ Ստացվեց ինչ-ինչ պատճառներով Քնություն տվեցին, ընդունեցին տնտեսագիտական բաժինը հաշվապահության ճյուղով։ Հետո շատ խորանալով հասկացա, որ չես այն մշ չի, իրոք ես չեմ կարա ամբողջովին խրվել տնտեսագիտության մանավանդ հաշվապահության մեջ, որոշեցի մենեջմենտ լինի, որ մարդկանց հետ շփվում, մենակ թվերի հետ առնչություն չունենամ։ Որտեղ ձեր կերպարը այդպես էլ ենթադրում է, որ չոր մասնագիտությունը մի տեսակ ձերը չէ։ Այդ ընթացքում Շուշիում, Նայկաթի արվեստի միությունում բացվեց գիտարի խմբակ։ Փոք փոքրուց երազել եմ գիտար նվագել, բայց չկար այդ դասատուն, չկար այդ մարդով կսովորեցնել, բայց գիտարը տանը դրած էր։ Ես էլ վերցնում էի, ինձանից անկախ խփում էր լարերին, ձգում էր այդ ամեն ինչը։ Հենց իմացա, որ բացվել է առաջին երեխաներից մեկն էր։ Այդ ժամանակ Հայաստանում էր մայրը զանգեց, ասեց՝ «Բա գիտես, Նարեկացում գիտարի խմբակ է բացվել»։ Ասացի՝ «Մամա, ես գալիս եմ»։ Եկա ու առաջին գործել հենց այդ տեղա, որ գնացի, գրանցվեցի, այդ ընթացքում այդ գիտարը կորավ, չկար։ Տանը սաղի խառնեց իրար, թե գիտարա պետք։ Ես պետքա գիտար սովորեմ։ Դե Ղարաբաղում չկա գիտարի խանութ, նաև երաժշտական երաժշտական խանութ ընդհանրապես չկա եւ խնդիր է շատ կցանկանա առաջին հերթին բացվի, որտեղ պետությունը զարգանում է, կապչունի ինչ վիճակում ենք, ինչ լարված օրեր ենք ապրում, վաղը ինչ կլինի, ամենայն դեպս պետք է ապրենք։ Աղանդավոր երեխաներ շատ կան ամեն հա, դեպքում։ Պետք է բոլորը հնարավորություն չունեն հասնեն Երևան, ինչ որ գործիք առնեն ու գան։ Ամենայն դեպս ուսուցչուհիս գնաց Հայաստան գործի բերումով, քանի որ ինքը տեղյակ կա, որ որ գիթառնա լավ, ինչ հնչողություն պետք է ունենա, խնդրեցինք, որ ինքն էլ իր հետ բերի։ Վերեցին օր ու գիշեր պարապում էր։ Ես նպատակ եդրել, որ երկու ամսում ես պետք է կարողանամ արդեն երգել։ Իրոք ամեն ինչ դասերս թողել էի մի կողմ, փակվել սենյակումս, գիտար էի նվագում, ինչ ոչինչ, այն կարգի, որ հայրիկս դուրը բացում ասում, այս չեմ հասկանում, դա յակո ապագան։ Ինչ ես դրա մեջ խորացել։ Դաս ունես, քնություն ունես, սա ուղղակի քեզ համար հոբի է։ Ասում է, չէ, ինձ հանգիստ թողեք ու ահա որ մի բան կասեմ։ Ես ընդհանրապես ձայնային տվյալներ չունեի, ընդհանրապես չգիտեի տեմպի զգացողությունը ինչ է։ Պատկերացեք երկու ամիս ծնողներս ինչ վիճակում։ Էլ չեմ ասում հարևաններ, մի նպատակ է, որ պետք է նվագեմ ու վերջ։ Չէի լսում ոչ մեկին ու չէի մտածում, երևի զզվացնում եմ ես տհար ձայնով։ Նվագում էր, սովորեցի, ուսուցչուհիս էլ շատ զարմացավ, որտեվ ասում էր, ինչ կար թաքցնելու, ես էլ է հասկանում, որ չունեմ այդ տվյալները։ Ինքն էլ զարմացավ ու քանի որ տեսնում էր այդ ցանկությունը, օգնում էր ամեն կերպ, ամեն ձև պարապում էր ժամերով, ես էլ ողջևորում եմ, ինքն էլ էր ուզում, տեսնում էր այդ գայծը, այդ ցանկությունը, այդ կրակը, որ պիտի սովորեմ ու վերջ։ Ամեն ինչ հանում էր։ Ամբողջ օրը նարեկացում էի գտնվում, չեմ էլ հիշում այդ ժամանակ դասերս ոնց էի սովորում, ընդհանրապես քնությունս ինչ էի ստանում, ինչ էի տալիս, այդ չէր կարևոր կոմպոզիտոր։ Համենայն դեպս ստացվեց արդեն 4-րդ տարին է, հա, ինչ նվագում եմ, առաջընթաց կա, չեմ վախենում դա բարձրաձայնել։ Շատ ուրախ եմ։ Ինձ համար մասնագիտությունից առավելա, որտեղ դրանով եմ հանգստանում։ Ազատ ժամանակս միայն դրան եմ տրամադրում, Այսինքն գիտարը դարձել է իմ ընկերս սա, իմ հարազատը սա, ամեն ինչ սա։ Չեմ էլ պատկերացնում ընդհանրապես առանց դրա ինչ կանեմ, ինչ աշխատանք ունենամ, որ կխանգարի։ Ընդհանրապես չեմ պատկերացնում, որ ես իմ խմբից կբաժանվեմ։ Երևի նաև կոլեկտիվից է դա գալիս։ Միանշանակ։ Ես շատ շնորհակալ եմ իրոք իմ ուսուցչուհուն, որովհետև հենց մտանք խումբ, խումբը կազմվեց, չեմ հիշում քանի հոգի են եղել են երեխաներ, ովքեր դուրս են եկել նորը մտել են, բայց առաջին ասում էր, որ ես ձեզ առաջին հերթին սովորացնում եմ ընկերներ լինել, միմյանց օգնել, դուք խմբով եք հզոր, ոչ թե առանձին առանձին։ Դա իմ մեջ տպվել է, իրոք ես զգում եմ, որ մենք միասին ենք ինչ որ ուժ։ Ընթացքում շատ երեխաներ դուրս եկան, մեկը չհասցրեց, մեկը իրան պետք չէր դա։ Ընթացքում նաև մտան։ Ընդհանրապես ասում եմ, խմբի մեջ մի լիդեր է լինում, բայց մենք բոլորս լիդերներ ենք, մենք բոլորս միասին միասին իրար կարողանում ենք լսել, միասին կարող ենք որոշումներ կայացնել, թեկուզ տարբեր են լինում, բայց գալիս ենք նույն եզրակացության։ Իրար ոգեշնչելով, իրար սիրելով, դա շատ կարևոր է։ Եթե չլինի խումբը, եթե չլինի ընկերասիրությունը, ումա պետք։ Այս օրերին չեն կարող նաև խուսափել համեմատություն անելուց սահմանագծի հետ, դա նման է այն փաստին, որ միայնակ զինվորը իհարկե ավելի քիչ ուժ է, քան եթե միասնական մի քանի հոգի ենթեկուզ եւ իրար ողքեվորելով, իրար ուժ տալով։ Ցիկունքում նույնպես այդ նույն համակարգն է գործում։ Մենք ապրիլի 1-ին ուզում ենք համերգ տնել Սիրո մասին, դե Չարաբաստիկ դեպքը տեղի ունեցավ։ Բոլորը ստխրեցին, կոտրվեցինք, չենք ուզում ոչ մի համերգ։ Մի շաբաթ տևեց։ Հետո հասկացանք, որ չէ, մենք էլ պիտի ստեղ համախմբվենք Դուրս եկանք, փոքրիկ ոգեշնչող հայրենասիրական երգեր երգեցինք։ Մենք էլ դրանից ոգեշնչվեցինք, նաև հանդիպեցինք հոսպիտալում, համ իրանք մեզ ինչ որ հույս տվեցին, ջերմություն տվեցին, նույն ձև էլ մենք։ Դա շատ կարևոր է, չպետք է անկճվել, հակառակը ամեն կերպ պետք է համախմբվել։ Որովհետև զինվորին ուժ տվողը թիկունքն է։ Թիկունքն է, Դե թիմքին է զինվորն է չի վախենում, խոճապի մեջ չէ, ապրում է իր սովորական կյանքով, օգնում են իրար։ Զինվորին դա շատ մեծ ուժ է տալիս։ Իհարկե, չէ որ իզուր չի որ կանգնած է այնտեղ։ Ինքը հասկանում է, որ պետք է այստեղ ընկերները իրար օգնում են։ Դա շատ ոգեշնչող է զինվորի համար եւ իրոք տեսնում ենք, որ այժմյան 18-ամյա տղան որ հետ պատերազմյան սերունդ է, ինքը պատերազմի մասին միայն լսել է, բայց հիմա ինքը հարձակում է կասեցնում, հաստացի փրկում է մեզ։ Գրվում է հասուն տղամարդու նման չի վախենում, որտեվ իր ընտանիքն է, իր հետևում, իր հայրենիքն է, հզոր ազգին։ Կամ մի անբացատրելի զգացողություն, որ ցանկացած հիասթափությունից անկախ, ցանկացած դժվարությունից անկախ դու զգում ես, որ դու այլ կերպ չես կարող ուղղակի։ Դպրոցներում շատ են, չի ասում հայրենիքի սեր, ինչա քեզ համար դա։ Ես չէի պատկերացնում, ընդհանրապես երևի ժամանակ ոչ մեկ չպատկերացնում։ Ասում են, թե հայրենիքը չսիրես, չես սիրի, ասենք կնոջդ, ասենք քո ընտանիքը, ընկերներիդ։ Իրոք դա այդպես է։ Հայրենիքդ ես սիրում, որ ընկերներիդ համար կյանք ես տալիս։ Հայրենիքդ ես սիրում, որ ընտանիք ես ուզում կազմես, պաշտպանում ես ամեն կերպ, որ կազմես ընտանիք։ Ընկերներիդ համար ես կռվում Իրոք, եթե հայրենիք չսիրես, չես կարող ուրիշ ոչ մեկին սիրես։ Այդ ապացուցում են մեր տղաները, մենք, մեր ժողովուրդը։ Դա հայի արյան մեջ է։ Առաջինը հայրենիքն է, հետո ընտանիքը, հետո սերը, դա ամեն ինչը։ Մարիամ, երազանք ունես Երազանքներ շատ ունեմ, իմ դիալոց շատ լավ հարցա երկու օր անստած երազանքների ցուցակ եմ կազմում, <laughs> որոշել եմ, որ ես 50 հատ երազանք պիտի երազանքներիդ միասին այդ ցանկություն չի կարող լինել 50 երազանք, բայց ցանկությունները, որոնք ինձ համար երազանք են։ 21 հատ գրել եմ, բայց առաջինը բարաշուտով թռնելն եմ գրել։ Նաև էքստրեմի սիրահար եմ, շատ եմ սիրում վտանգավոր քայլեր ու նաև սիրում եմ ինչ-որ հիմարություններ անել։ Որոնք բայց ուրախացնում են։ Հա, ու այդպիսի հիմարություններ, այս երկու օրա մտքովս զգուշացնում է, որ տեսնես մեր այգի ավտոները արդեն բացվել են, կարելի է քշել։ Դա էլ բացասական լիցքեր օգնում է հանել։ Երազանքներ շատ ունեմ, բայց առաջին հերթին կցանկանամ, որ խաղաղություն տիրի, որ բոլոր երիտասարդ կարողանա իր երազանքներն կատարածի։ Հիմա առաջնահերթ ուզում եմ որ խաղաղություն լինի։ Իսկ մնացածը արդեն կամած-կամած ստացվելու է։ Շատ մեծ երազանքներ ու նպատակներ ունեմ կապված հենց գիտարի հետ, քանի որ հեղինակային երգի խմբակ է, ուզում եմ որ երգեր գրեմ Չի ստացվում դեռ երաժշտություն գրել եմ, ունեմ Վարամ Հաճանի գիտարիստ բանաստեղծության տողերի վրա երաժշտություն սարքած, բայց բարեր, բանաստեղծություններ գրել չի ստացվում։ Հիմնականում նաև դրա հետ կապված երազանքա, որ կարողանամ արտահայտել մտքերս։ Քո բոլոր երազանքները իրականանան իհարկե եւ փոքր բլից հարցում ինչից եք վախենում ամենաշատը եթե հումորով օծից բայց ընդհանրապես այսքանի օր շատ էի վախենում որ ոնց ասեմ հայրենիք էլ մեր չլինի իրոք շատ էի վախենում չէ պատկերացնում որ ես կարող եմ ուրիշ տեղ ապրեմ ուրիշ հողում ես այս երկու ամսվա ընթացքում հասկացել եմ որ թեկուզ հայրենիքի փոշին այդ ինձ համար կարևոր է ես պիտի ստեղ ապրեմ չկա ուրիշ ոչ մի տեղ որ կուզենամ ապրել չեմ ուզում ես ես եմ ուզում ինչ երբեք չեք անի։ Չեմ դավաճանի, չեմ փորձի թեկուզ չմտածված ցավ պատճառել այն մարդուն, ով որ ինձ համար թանկ է ու ինձ գնահատում է։ Ամենաշատը նաև վախենում եմ ցավ պատճառել այն մարդուն, ով որ արժանի չի ընդհանրապես դրան։ Ամենաչմտածված քայլը։ Չմտածված քայլ է եղել, երբ որ բորբոքվել եմ ու բոլորին արհամարելով թողել հեռացել եմ, նոր հասկանալով որ չի կարելի, պետք է հասկանալ ես համասարանս փոխել եմ, ինչ-ինչ պատճառներով վեճ առաջացել, բոլորիս նեղացել եմ, բոլորից խռովել են ինչ-որ անարդարության պատճառով։ Չեմ ասի վիրավորել եմ, բայց իմ արհամարական քայլով ցավ եմ պատճառել։ Ինչ որտեղ ես դա հիմար քայլ եմ համարում, որովհետև անարդարություն ամենուր կա։ Ես պետք է հասկանայի, էմոցիոնալով չպետք է շարժվի։ Այսինքն ես չկարողացա կառավարել իմ վատ բացասական էմոցիաները, որն էլ ինձ համար հիմար քայլ էր չմտածված, բայց դե երեք կյանքը էսա, պիտի հիմարություններ անես, որ հիշես, մտածես, փոխվես։ Ամենաուրախ պահը Երբ որ գիտար առանք եւ խմբակը բացվեց, դա իմ ամենաուրախ պահն էր։ Ես շատ երջանիկ էի։ Երջանիկ եմ նաեւ հիմա։ Եվ իհարկե վերջում կցանկանայի լսել ձեզնից երիտասարդներին հատկապես ինչ ցանկություն կամ որպես ակտիվ երիտասարդ ինչ խորհուրդ կարող եք տալ տեսեք ինչքան վատ-վատ բաներ ա կատարվում աշխարհում ու հասկացեք, որ դա գալիս է ձեր բացասական մտքերից, ձեր վատ քայլերից, ագահությունից, նախանձությունից, եղեք բարի։ Փորձեք հասկանալ, որ վաղը կարողա չլինես։ Ուրեմն արա մի այնպիսի բան, որ հետո չզղջաս։ Արաբարին, Երևի մեր կյանքում, մեր աշխարհում բոլոր խնդիրները նրանից է, որ մարդիկ չարացել են սեփական անձի հանդեպ, դիմացինի հանդեպ, սեփական ցանկությունները չեն բավարարվել, չարացել են ուղակի։ Մեզ պակասում է ջերմությունը, բարին, ամենակարևորը եղեք բարի։ Շնորհակալություն Մարիամ հետաքրքիր բովանդակալի զրույցի համար եւ անշուշտ ձեզ էլ հաջողություններ եւ ընդհանրապես կյանքում եւ գիտարի հետ կապված բոլոր երազանքներին իրականացում եւ կարեւորը որ բոլոր երազանքները խաղաղ երկնքի տակ իրականանան ամեն Շուշիում արդեն 2 տարի է, Շուշիում եմ բնակվում, Շուշի Խանդամիրյանի անվան թատրոնից եմ հրավեր ստացել որպես գրող սցենարիստ թատրոնին միանալ, թատրոնի հետ աշխատել։ Արդեն 2 տարի էլ աշխատում ենք, փորձում ենք որոշակի գործնություն անել։ Առաջի գործը որոշվել է Սարոյանի հայ մուկն է, որը բեմադրվեց Լեոնիդ Հարությունյանի բեմադրությամբ։ Շատ լավ գործ էր, շատ հավանեցին, Ես ներկայի ներկայացմանը կարող եմ հավաստել որպես հանդիսատես։ Ես որպես հեղինակ իմ գործերին մեծամասամբ չեմ հավանում, բայց ես այդ գործը այքին հավանեցի լավն էր։ Երկու տարվա մեջ Արցախում տպագրվել եմ թեշտերում, Շուշի թեշտում եմ տպագրվել շատ հաճախ, մշակույթ ամսագրում եմ տպագրվել։ Գյումրի Արցախ կապի մասին կուզեի խոսել։ Գտել եք որոշակի նմանություններ։ Գյումրին յուրահատուկ է, ինքը ուրիշ է, որպես գյումրեցի ասեմ, որ Գյումրիս ուրիշ է։ Գյումրի Արցախ այդքան նմանություն չեմ գտնում, որքան Գյումրի Շուշի երկու քաղաքների։ Գյումրին մեր ծոր տղամարդն է, ինքը իր հենց եկեղեցիով որ նայես իր սև եկեղեցին ամենափրկիչի եւ Շուշիի հարսը սպիտակ եկեղեցին։ Իրար կողք իրանք սիրուն քաղաքներ են ներդաշնակ։ Իրար նմանություններ ունեն շատ Խեսյատով քաղաք է <laughs> Շուշին։ Ինքը այն քաղաքը չէ, էլի, որ ասես ես ապրում եմ այս քաղաքում։ Ինքը այն քաղաքն է, որը ապրում է քո հետ կենթանի քաղաքի։ Տրամադրություն ունենք, կարող է ռոբեական մառախուղով պատվել, կարող է բարգկացած ճղային քամիներ անել։ Կենտանի քաղաք է, հետը տապրուղ է։ Ինչը չի հերիքում ձեզ Արցախում։ Արցախում ինչ չի հերիքում հումորը, անկեղծ ասեմ։ Դե իհարկե, մրվա հումորին <laughs> մեկ չենք ազնի երևի։ Հումորների տունն է, Գյումրին ամեն խոսքա։ Նույնիսկ դժբախտությունը Գյումրիում ասկասվում է հումորի միջոցով, ամենամեծ աղետներ ամեն բան։ Գյումրիում համեմվում է հումորով եւ ավելի հեշտ է կարծես մարդկանց մեջից դուրս բերել էլի այդ աղետի ցավը իրանց հումորի շնորհիվ։ Արցախում չեմ ասում բացառված է հումոր չկա, այնտեղ կա հումոր, ուղղակի երևի ցանկացած տեղ էլ Գյումրի այդ համեմատենք այդ պակասը զգամ։ Մենակ Արցախում չի դա։ Ասացիք մեր նախնական զրույցում, որ արցախցիների մասին այլ կարծիք ունեիք, ինչև այդ որ դեռ չէիք ապրել Արցախում, չէիք հանդիպել արցախցիներին եւ խոստովանցիք, որ հեղաշրջում կատարվեց տանից։ Ինչպես ասեցի, մինչև 28 տարեկանս Արցախցի բնավ չէի տեսել, բայց բազմիցս լսել էի արցախցիների մասին։ Այնքան էլ լավ բաներ չէինք լսել, ու տրամադրված էի, արդեն նեգատիվ տրամադրվածությունը կար, որ այդքան խոսում են, ուրեմն ճիշտ մի բան կա էլի, որ խոսում են։ 28 տարեկանում առաջի անգամ ծանոթացել եմ արցախցու հետ, Աշխեն Հարությունյանն է եղել, յուրահատուկ մարդինք իր տեսակով, ովքեր ոչ ճանաչում են, կհասկանան ինչ տեսակի մարդինք։ Տեղափոխվել եմ Արցախ ապրելու, տրամադրությամբ, որ հարցակողական դիրքով, որ ես այսպես մի բան նեղելու են, մերժելու են, որ կռիվ լինի, բայց եկել են բոլորը ինչով կարող են կօգնել ձեզ, ինչի կարիք կա։ հա, Այսպես երկու տարվա մեջ լրիվ հեղափոխված որ իսկապես չկա տեղ որ վատ մարդ չլինի, ուղղակի վատերի այդ բանով չի կարելի էլի ամբողջ տարածաշրջանի մասին վատ կարծիք կազմել։ Արցախցին շատ լավ հայրենասեր, քաջ, ամեն տեղ չէ որ այդքան հայրենասիրություն ունեմ, որ այդքան տարիներ գտնվելով ուրիշ պետության աստետության տակ ինքը իր մեջ պահի այդքան հայեցին պարը երկը իր ամեն ինչը ինքը այդ 70 տարի գտնվելով ուրիշի աստետության տակ ինքը պահել էր իրենը այդ ամեկին տրվող բան չի երբ գնում եք Գյումրի ասենք ինչ որ ժամանակահատվածով կարոտում եք Արցախը առաջի տարում չէի նկատում նման բան բայց վերջի տարում արդեն գնում եմ այնտեղ ոնց որ երկու տուն արդեն դարած լինի հլի կարոտում ես այստեղ աստանը կաս հետո կարոտում ես այնտեղ աստանը կաս գաս ու արդեն նկատում ես, որ հավասարաչափ սկսում ես սիրել երկու տեղն էլ։ Հատկապես ինչին եք կարոտում, ասենք ինչ կա Արցախում, որ երևի թե չգտնեք ուրիշ տեղ։ Երևի սպասում եք ասեմ ժինգյալով հացը, բայց չեմ սիրում ժինգյալով հացը։ Արցախում շատ եմ կարոտում բարբարը, այդ եմ նկատել, որ գնում եմ Գյումրի, կարոտում եմ Արցախի բարբարը։ Տարօրինակ մի բան է առաջացել մոտ, բայց գնում եմ այնտեղ, կարոտում եմ բարբարը առաջինը։ Մարդկանց այդ շփումը մենք սովորել արդեն այդ միջավայրին կապվածություն է ստեղծվել։ Մենք Գյումրին ճանաչում ենք որպես հումորի քաղաք, որպես համով կոլորիտային բարբար ունեցող, ել որ տեսանկյունից մեզ կարող եք ներկայացնել Գյումրին։ Գյումրին տաղանդների քաղաք է, Գյումրին մեծ տաղանդները տվել աշխարհին, որ չկրկնվող տաղանդներ են Գյումրիում։ Եվ հենց այս լարված ժամանակահատվածի այս ամիսու կեսվա Էլի չեմպիոններ ենք ունեցել։ Այո, Գյումրի չեմպիոնների, տաղանդների, հումորի Գյումրին աշխարհի կենտրոնն է։ Կարծես նախախնամության մատխառը լիներ, որովհետև հենց այս լարված ընթացքում իրար հետևից սպորտում հաղթանակներ անընդհատ։ Հաղթանակներ եւ Ղարաբաղյան դրոշը բարձրացնել եւ Հայաստանի դրոշ բարձրացնել աշխարհով մեկ Շատ ունեցանք այս ժամանակահատվածում չեմպիոններ։ Աշխարհին ապացուցեցինք, որ մենք ազգենք։ Ինչ կմաղթեք արցախցիներին, ինչ կցանկանաք, որ Արցախում լինի։ Արցախում աստյուհետ եւ միշտ կցանկանան, որ լինի խաղաղություն։ Երբ այս մարդիկ ամեն ինչ ունեն, իրանք ամեն ինչով կարող են ապրել, իրաց պետք է մենակ թողնել հանգիստ։ Որիշ ոչ մի բան, իրաց խաղաղություն է պետք։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ հետագա հաջողություններ եւ մաղթում եմ, որ ավելի սիրեք Արցախը։ Աստծո կամոք շնորհակալ եմ Հացը երկնից իջած սիրոցով Բարիր երկինք, բարիր երկիր, բարիր հող Ծիրանագույն ծիծաղների զարթնի թող Ամեն հայի սրտում մի շող հոգեթող Ծիրանագույն ծիծաղների զարթնի թող Ամեն հայի սրտում մի շող հոգեթող միասնության շուշ բարբարնենք միական լինենք ընկեր լինենք եղբայր Հանցյա շուշ բարբարն ենք միական Հայ է հային ընկեր եղբայ բարեկան Արագացին անջերի ծորձովանակ Դարնանք բարի, դարնանք զորե կուչ դարնակ Ազնության շուրջ բարբար մենք միական Հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Արցախի հանրային ռադիոն։ Եթերում Բարև Մարտհասցո հաղորդաշարի օրվա մայիսի 21-ի թողարկումն է։ Մայիսի 15-ին աշխարհը նշել է ընտանիքի միջազգային օրը։ Թեպետ մեզ մոտ ընդունված չէ օրը նշանավորել տարաբնույթ միջոցառումներով, այնուամենայնիվ այսօրվա մեր թողարկմանը որոշել ենք անդրադառնալ հասարակության հրաշքներից մեկին՝ ընտանիքին։ Մենք սիրով հյուրընկալվել ենք մի հերոսական ընտանիքի, որտեղ մեծանում են 3 հայրենանվեր որդիներ՝ դա Ստեփանակերտում ապրող Ալբերտ եւ Լիանա Պետրոսյանների ընտանիքն է։ Ապրիլի սկզբին, երբ Թշնամին Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով լայնածավալ հարց նվազագման անցավ, բոլորս սրտատրոպ սահմանից եկող լուրերին էինք սպասում։ Այդ օրերին համայն հայությունը մի ընտանիք էր դարձել։ Դիրքապահ զինվորներից յուրաքանչյուրը մեր հարազատն էր։ Կորստի ցավն ու հաղթանակի հպարտությունն ընդհանուրինն էր, յուրաքանչյուրինը։ Մենք տեսանք ու կրկին համոզվեցինք, որ երիտասարդ սերունդը ամենաբարձր արժեքների կրողն է, հայրենիքի նվիրյալը։ Ունենք երիտասարդներ ու զինծառայողներ, ովքեր իրենց քաջագործություններով ոչ միայն հիացմունք, այլև ինչ որտեղ զարմանք են հարու կառուցում։ Մարտադաշտում իրական հրաշքներ գործած տղաներից մեկն էլ Մարատ Պետրոսյանն է, Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի ասպետը։ Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերվա իրադարձությունները Մարատը բազմից է պատմել, բայց ամեն անգամ էլ հիացմունքով ու հպարտությամբ է համակվում։ մեզ հանել են որ գնանք մենք ճաշարանի հերթապահակայինին, գնում ենք ճաշարան, արդեն սկսում են մեր բոգի վրա կարակելը, մենք էլ լսում ենք որ կոչում են ուժը տագնապայել է սախել, տագնապով դուրս են գալի։ Սա մեր զինամուտերքը եկալում ենք, արդեն հելնում մեր բնակցեր, ուտենում ենք էլ ինչա կատարում, ուտեին վրա են գրակում, ամ սախ բարձ երում է։ Կեսօրվա վրա գեներալ Հակոբյանը գալիս է, մի քանի ժամ մեր մոտ մնում է, ասում է մի երկու հաշվագործին սարով Որոշում ենք, սկսում եմ մեր պետերկու աշխարհի վրա կրակելու արդեն մինամյոտներով։ Ասում եմ ես էլ գնամ էլի, ասում ասպասի մի քիչ հետո։ Մի քիչ ժամ 40 րոպե ասելուց հետո զանգում արդեն ոստերից ուազը գալիս է, ասում պարոն գեներալ, որ ռակետա էլ էլի եկալ եմ ասում, դու գնա գոնե մի հատ խփի ճակատից սպաչելու եմ։ Ուղարկում են արդեն չասած ոստեր գեներալ Արզումանյան, մեկեր Արստամյանը, մնդապետ Արստամյանը, հետանոպետը։ Իրանք են ինձ դիմավորում, դե արդեն ասում են որ ու դեից կրակեմ ուզում եմ տենում են հեռավորությունը ցույց չի տալիս, էլի որ կրակեմ, ասում եմ շատ հայերու ասում եմ, դե լավ, առաջիկից եք տանում, այդ ուազում ծրին տարին առաջիկից։ Գնում եմ արդեն սարքը տեղադրում, ռակետը գցում, տենում եմ արդեն նշանակետը նորմալ է նշանակետը։ Խփում եմ, խփաշ կամ առաջ լեմաֆոնել խփել եմ, խփում եմ տանկի վերևով անցնում, դե մի սնայդն է գցում եմ երկու ասնայդներ այդ վաղ։ Գցում եմ մեկ էլ մտածում եմ, կարակեմ, չկարակեմ, կարակեմ, չկարակեմ, արդեն կարակում եմ երկրորդով կպնում եմ։ Ես նայած ունեմ երկու ժամ չանցած արդեն իրիկունակում բերում են ռակետիկ։ Բերում են արձակում են կանում մեր դեմի ոստի, որ արդեն իրենց շարժեր ակտիվանում է, որ խփում են մեր տանկի վրա։ Այդ առաջի օրը Հաջորդ օրը ամսիրիկն առավոտ սուտելն հնելի միատ եմ խփում, հետո միատ եմ կեսօրա կողմ եմ խփում, տան կտոլի բեմ տեն չեմ իշ։ Երկու հատներ հետո եմ խփում։ Հաջորդ օրն էլ միատ էլ չեմ կարող խփել։ Դենց էլ արդեն հարադատարը տվին, իսկ ինձ հետ տվին, մեր բնակցերը իմ արկոցից մոտ են։ Նրա եղբայր Դավիթը նույնպես ճշնամու համար գլխացավանք դարձավ։ Մայիսի 12-ից 15-ը Ուկրաինայի Լվով քաղաքում տեղի ունեցած Քունգֆուի եվրոպական առաջնության ժամանակ Դավիթ Պետրոսյանը փայլուն հաղթանակ է տարել ադրբեջանցի մարզիկի նկատմամբ, որը նրանք այսպես ասած չկարողացան մարսել։ Բոյի ժամանակ երրորդ ռաունդի վերջումն էր, ես իրան խփեցի, ցավարը ստոպ է տվել, քանի որ ադրբեջանցի մարզիկը չէր կարող մեր շարունակել։ Նրանց բալեշիկները ինձ վիրավորեցին եւ ես մոտիկացա նրանց, ես էլ նույն կերպ պատասխանեցի իրancs ու այդտեղից սկսեց այդ ամեն ինչ։ Ներ զանգեցին ոստիկանությունը բանա եկան, իրան թողեցին, փախչեցին, մենք մնացինք նորից մեր համար դահլիճում, Իրանք դրոշ մորոշտակ թողել են փախել։ Էլ չեն երևացել։ Հետո որ մտանք արդեն հարյապորտ իրանք հավաքված էին մի 30 հոգով, 25 հոգով, արդեն որ տեսան մենք գալիս են տակը մնաց 4 հոգի։ Սա ծրվան հայապորտի մեջ։ Մոր Լիաննայի սիրտը կանխազգում էր, որ թե Դավիթի մրցության մասնակցությունը եւ թե Մարատի դիրքեր մեկնելը հերթական սովորականը չէին լինելու, հիշում է։ Գնալուց առաջ մի փոքր զրուցունեցա Դավիթի հետ ասում եմ Դավիթ ինչ գնով լինի մեկը պետք է հաղթանակով գաս մի քիչ սուսարեց ես արդեն հասկացա որ դա ինչ է նշանակում է սուսանելը գլխով արեց ու գնաց իսկ մարասից մի քիչ անտրամադրեր, ես էլ ինքնել մարատա։ Ես էլ ասում, մարատի արի համբերեմ, ես էլ աշխատանքի եմ գնում, կարող է էլ չտեսնեմ լի այդ օրը, սուսարեց։ Այդ ապրիլի 1-ից առաջ էր դիպչե բարձրանում այդ ժամանակ։ Հա, հա? այդ ժամանակ էր։ Իրեն սիրտն էր զգում, իմն էր զգում, մի ուրիշ ձևի բաց թողեցի։ Եվ էլ լուրը լսալը քրեստի հերոսություն արած էր տղան այդ ապրումներից էլ պատմիկ։ Սկզբից չէի հավատում տանը նստած հերոստացույցի արչև լուրեր եք նայում անընդհատ։ Առաջ երկու օրը խաբար չկար, չէ կարողանում զանգեք, անհասանելի է միշտ։ Հետո ինքը զանգեց Մարատա, ասես պապադե, այսպես է, խփեցի տանկ։ Այդ ոնց խփեցի տանկ։ Մենք էլ ստեղ դե պատկերացում չունեինք ինչ է կատարվում դիրքերում։ Տանկ խփեցի, դե ասեցիք դե մեր Մարատն այլ է ինքը միշտ սովորա տենց շլողներ անել, ասում եք դե ոչ չի լի։ Երկրորդ օրնա զանգում էլի եմ տանկ խփել։ Այդ տղա դե արդեն սկսեցինք հոգվել։ Հերս ուսպուս վեր կացավ շորերը հակա դուրս եկավ։ Մի քանի ժամից հետո եկավ թա իսկականից այդպես էր։ Արդեն տեղ հասկացանք որ վիճակը լուրջ է։ Ինքս որպես երկու տղաների մայր անընդհատ ուզում էի զրուցակցից միջոցով բացահայտել հերոս որդու դաստիարակության գաղտնիքը, վտանգից չվախենալու, մարտահրավերը բաց ճակատով ընդունելու եւ դժվարության դեմ չընկրկելու գաղտնիքը։ Ավելի շատ որ կողմից են դաստիարակությունը շատ ստացել, միշտ մեր տաննել այդ թեման միշտ շոշափվալա, գրվի հայրենասիրության։ Անչափ կարևոր է ազատամարտիկ հոր դերը։ Ռոտամարտիկ եմ եղել եմ Բալուջիվի ռազմավարություն բատալոնում, հրամանատարը եղել է Գագիկ Սարգսյանը, ես եղել եմ տեղակալը, մասնակցել եմ Միխելա մարտական գործողությունների, եղել եմ վիրավորվել եմ աշմանդամ եմ դարել։ Չթակցնելով հպարտությունը Տիկին Լեանան հիշում է worthiների մանկությունը։ Հպարտության զգացմունքը վաղուց ծանոթ է ինձ։ Տղաները սպորտմեններ են, դե միջև բանակ գնալը իրենք դաստիարակվել են մեր ընտանիքում, այդպիսի մին հայր ունեն։ Հայրենասիրությունը միշտ այդ թեմաները մեր տանը շոշափվել է, միշտ սիրել են իրանք այդ զրուցները հոր միշտ ընկերներով գալիս են, ասում են, «Պապա, դե պատմի»։ <laughs> Եվ ամեն անգամ տենց պատմում են, ողջորված, նենց հերվից որ նայում եմ իրենց ուրիշ արդեն պարտեմ, այո։ Ալբերտ Պետրոսյանը չի կարողանում կողմնորոշվել, թե որ դեպքում էր ավելի շատ անհանգստանում, երբ Մարատն էր թշնամու դանկերի դեմ կռվում, թե երբ Դավիթն էր ադրբեջանցի ամբոխի դեմ։ Երկու դեպքում շատ մտահոգված էր, երկու դեպքում դեպքեր ատեղ ուներ, որը որ կախված է երեխայի ճակատագրների հետ։ Մի օր Ալբերտը բացել է մեքենայի դուռն ու այնտեղ մի փոքրիկ նամակ գտել։ Երկու չարաճճի տղաներ էին թողել։ Խնամված բացիկ էր տերևներով զարդարված, ու թեկուզ տարասխալներով, բայց սրտի խորքից ամենայն անկեղծությամբ գրված մի քանի բառ. «Շատ լավ եք գրվում, ուժեղ տղաներ»։ Պետրոսյանների ընտանիքում այս փոքրիկ նամակը պահում են Մարատի ու Դավթի մեդալների հետ նույն խնամքով ու հոգատարությամբ։ Այսօր ամենից բարձր հպարտանքը, որ տղիկ արդեն ամեն իր տեղը իր հերոսությունները արել են, ցույց են տվել, որ կարող են հաստանակ տանեն, դե ցույց են տվել, որ կարող են կռվեն, դա ամեն մի ծնող կուզենա այդպիսի տղաներ ունել, այդպիսի հպարտանք, հպարտանքը մեր մեզ հետի, մեր ազգի հետի, մեր պետության հետի։ Մեծ հպարտություն, ուրախություն, որ տղաս արդեն մեծացել է, կարողանում է տանք բեր, կարողանում է կռվել հայրենիքի համար, ոչ կամպյուտերի տանկերը, իրական տանկերը սկսվել է։ Հիմի ներկայությամբ քաղաքով որտեղ որ գնում են հերոսի հերնա, հերոսի մերնա, իշտոնիտե գնում են խանութ առուտուրանելու, բա ոնց են ձեր տղաները հպարտություն են զգում։ Մի փոքր երեխա եկել եմ ավտոն բացել, տեսել մի հատ բացիկ դրած Դավիթի մասին գրած, որ հիանում եմ քեզանով, որ ուժեղ ես դու։ Սվետատատիկը չի կարողանում իր թորների մասին խոսել առանց հուզմունքի։ Նրա դողացող ձայնի մեջ հպարտություն կա, անսահման սեր ու ջերմություն։ Ութ թորն ունի, որից 7-ը տղա է, մեկը աղջիկ։ Աղջկանս տղան էլ Եվրոպայի աշխարհի չեմպիոն, այնա հələ Մոսկվա, զանգմտվա վասմահալամ խաղ չրավ դե լոխելունք թորներոնիմ աստվածանը խաղություն ունի լոխյան յուրաստները մարատը ինչպիսին է փոքր ժամանակ մարատը շատ ճարպիկալ էր խելոք հոգատար բաբոյին հանդիպ ծնողների հանդիպ այն կամպյուտերին առաջ են երբ չկացավ ասա մարատ իր եսը կին միրելա բոլա եկած անջախ ասման բաբո թող էստան կնել թխին երեմ կնական նստած տղնել այդ ձրքերեն դի շատ վարժվալ դիմհինչ հատելող չեմպիոնը խելյուն թորներով իմ դե աստվածանի խաղաղություն իմի այդ ցանկանում այդ օրերը դե պատերազմը ընթանում էր լուրեր էիք ստանում որ մարադես պիսի հերոսություններ անում մին ուրխացալենք մին դիլասում աստված վեճանի ախրը խոխես մին պիս բենինի պիս մսլիմը տածում միշտ Հիմա արդեն որ ամբողջ Գերդաստանի հպարտությունն ա դարել երևի։ Հա, արդեն հերոսատար խոխտ։ 19 տարեկան եք։ Այս օրերին երևի աշխարի բոլոր մայրերը նույն ցանկությունն ունեն, ինչ որ ունի Տիկին Լեաննան։ Մաղթում եմ հաջողություն, խաղաղություն լինի։ Ցանկանում եմ, որ իմ տղաները ապագայում փող այս պարգևները, մեդալները, որ ստացել է իմ տղան մարտական պատերազմից, լինի վերջինը, թող լինի այդ մեդալները մարզական սպորտից։ Թող ոչ մի մորաճկից արցունք չթափի, թող զավակները այլևս պատերազմ չտեսնեն։ Չգիտեմ, կարողացա արդյոք փոխանցել սիրո եւ հոգատարության այն մտնոլորտը, որ տիրում է Պետրոսյանների տանը, տուն, որտեղ ամեն խոսք աղոթք է ու բարեմաղթանք։ մեկ պատտվել եմ ես ու մանեկել Հիացել եմ զարմացել հաճախ, բայց հասկացել Որ ամեն երկիր ամեն մի ազգ իր գույն ունի Միևնույն է կարևոր մի բան ոչ ոք չունի Հայկական մեր ճանոջի glorious high end, high end. ոչը որ ասեն նախպես ես չեմ լսել հարևանը բարեկամ լինի ու հարասան ոչ մի տեղ բախտասկություն չունի Myślałem, bo nie this high. Բարև Մարտհաստո հաղորդաշարի օրվա մայիսի 21-ի թողարկումն է եթերում։ Թողարկման այս հատվածում հյուրընկալել ենք արվեստագետ Լիաննա Քոչարյանին։ Նրա հետ խոսելու ենք ընտանիք կոչված երևույթի մասին։ Ընտանիքի երջանկության գրավականը, հաջողակության գրավականը ըստ ձեզ որն է։ Թող ծեծված խոսքեր չասեմ, բայց նորից պիտի կրկնեմ, որ սերն է։ Սեր ասելով թող չհասկացվի սիրահարված լինելը որևէ մեկին, այլ այն զգացմունքն է, այն բարձր մեծ առավելագույն լույսն է, որ տիրում է քո հոգում եւ ուղղորդում է քեզ։ Իսկ կնոջ դերը ընտանիքում որը պիտի լինի։ Թվում է թե կինը երկրորդ դեմքն է ընտանիքում սակայն կյանքում նա տողատակ ասած առաջին դեմքն է համարում, որտեղ կենցաղ ինքն է ղեկավարում, որտեղ ինքն է մատուցում սերը ամուսնուն։ Ղեկավարը ամուսինն է համարում, սակայն ղեկավարը կինն է դառնում առօրյայում։ Ես ոչ միայն իմ վրա եմ դա ասում, որպես օրինակ, այլ կյանքում դա ես տեսել եմ եւ համոզվել դա այդպես է։ Միշտ կինը հուշում է ամուսնական ջին։ Միշտ հուշում է, իսկ ամուսինը կատարում է եւ թվում է թե դա ամուսինն է որոշել։ Այսինքն այն միտքը, որ ասում են ավելի խելոք են այն կանայք, ովքեր այնպես են ղեկավարում իրենց ամուսնուն, որ ամուսինը դա նույնիսկ չի էլ նկատում։ Թվում է թե ամուսինն է բայց ղեկավարում։ Դա մի քաղցր երևույթ է կյանքում եւ մի օղակ է այդ process-ը, որը կապում է այդ երկու հոգուն, այդ զույգին, որոնք եւ կայացում են իրենց ընտանիքը։ Աստվածաշնչում կարդացել եմ, Աստված ասում է՝ թող ծնողներիդ եւ գնա կնոջդ։ Դա չի նշանակում ծնողներիդ մոռացիր, կլքիր կամ ուրացիր, չէ Այսինքն ընտանիք ստեղծիր, թող ծնողներիդ արդեն մեծացել ես գնա կնոջդ այդ նախադասությունը ես միշտ հիշում եմ միշտ մտքից մեջ պատտվում է չի նշանակում նաև որ կնոջդ ենթական դարձի իր այլ ասում գնա սիրիր մեծարիր որպես երեխաներ ունես որպես ընտանիք ունենաս այդպես եմ հասկանում ես տարիների հետ ժամանակները փոփոխվում են եւ կինը այսօր ավելին է քան տան տնտեսուհին, կինը այսօր հասարակական գործիչ է, քաղաքական գործիչ է, նա կայացած անհատ է։ Ինչ եք կարծում, դրսում կայացած լինելը, ինչ որ սիրած գործով զբաղվելը կամ ոչ այնքան օգնում է ընտանեկան ներդաշնակության ձևավորմանը, թե խանգարում, որովհետեւ ժամանակը խլում նրանից։ Կան ընտանիքները, որոնց մայրերը տան տիկինները ընդհանրապես կենցաղային կանայք են։ Ես շատ մեծարում եմ նրանց, որտեղ նրանք կին են, աստվածային արարածներ են, կամ կանայք նաև, որ եւ հասարակական գործիչ են, կամ մտավորական են, կամ միար զբաղմունք ունեն, եւ զուգահեռաբար նա կարողանում է նույն աստիճանի իր տան աշխատանքները գործել բավարար բոլոր անդամներին, Աստված նրանց տվել է այդքան։ Նրանց առաքելությունը դա է, որ նրանք կարողանան զուգահեռաբար մի քանի գործ անել ինչ կապ ունի մարդ հարարած է կինքը տղամարդ ընդհակառակ ես կարծում եմ կնոջ միտքը ավելի ճկուն է նրա կամքը ավելի կարծր է ավելի ձգտող ու հասնող է կինը Այսինքն նաև դրսում կայացած կինը կարող է ընտանիքում եւս ավելի լավ դրսևորվել։ Իհարկե, իհարկե։ Այդ շնորհքով այդ բարձր մակարդակի այդ հղկված ժամանակակից կինը նաև նույն մակարդակով, նույն ոճով էլ ընտանիքում աշխատում, վերաբերվում, հայրը օրինակ է, հզորություն է, ուրախություն է, եկամուտ բերող է, բայց մայրը երեխաներին քանդակագործի նման տաշում մեծացնում է, ձերքերով հոգով, հենց իր օրինակով տարբերություն է լինում տնտեսույթ կինն է դաստիարակում երեխային, թե մտավորական կինը Ընդհանրապես այսպիսի մի ասացվածքեր կա, որ ընտանիքի այդ ամրությունը վնասելու, խաթարելու համար սատանան ստեղծել է կնոջ համար տարբեր զբաղմունքներ, որ เป զի նա առավելապես շատ զբաղվի իր գործերով եւ ավելի քիչ ժամանակ տրամադրի ընտանիքին։ Չէ՞ որ զբաղվածությունը ժամանակ ու էներգիա է խլում կնոջից։ Իհարկե, այսպիսի կանանքել կան, որ այսպես ասած էգոիստաբար իրենցով ավելի շատ են զբաղվում Դրանց երեխաները հաճախ մաքուր չեն լինում, ոչ այնքան ճիշտ ուղով են գնում։ Բացառություններից ձեր չէ կյանքը կյանքը այնքան հարուստ աշխարհը մեր շրջապատ, այնքան բաներ ենք տեսնում, բայց ոսկե միջին որ վերցնում ենք ընդհանուր առմամբ ընդունված ձևը հայ ընտանիքի։ Կարծում եմ, որ պետք է աղջնակ ժամանակից կինը դաստիարակություն ստացած լինի ավանդական։ Ավանդականը ժամանակակից ձևով ինքը ճիշտ դրսևորի ընտանիքում։ Եվ օրինակ հանդիսանա այդ որ ամուսինը այդպիսի կնոջ չի սիրի։ Իսկ սերը արդեն թեվածում է ընտանիքում, դառնում է ընտանիքը նորմալ ընտանիք, չէ՞։ Սերը միշտ խախտում է, սերը այդ դա է։ Պատանության տարիները սերը այլ բան է պատկերացնում, որ պաշտում է մի աղջիկա կամ այդ աղջիկը սիրում է մեկին առած նրան այլևս չի կարող ապրի։ Սիրո սերմերն են դրանք դեռ արդեն սերը հասնանում է տանը թևածում որպես մի արծիվ, որպես մի անտեսանելի թռչուն, միշտ իրենց պատահային նստած երկում է իրենց համար։ Չպետք է այդ սերը ոչնչացնել, պետք է պահպանել, որ միշտ երկի իրենց համար։ Իսկ այն խոսեցինք ավակ սերնդի հետ համակեցությունից, ըստ ձեզ, դա օգնում է երիտասարդ ընտանիքին ավելի կայանալու, թե խանգարում։ Դա միանշանակ չես կարող ասել, բայց ես ողջունում այն ընտանիքներին, այն աղջիկներին, որ ընդունում են իրենցից մեծ տարիքով ծնողներին եւ համակերպված ապրում։ Ընդունում են նրանց այնպեսին, ինչպեսին որ կան Եթե դու միշտ լավը լինես, դու սիրես, հարգես իրեն, նրանք արդեն կյանք տեսած մարդիկ են, հնարավոր չէ որ քեզ վատություն անեն իրեն զավակներին մամ մի զավակ էլ դու ես։ Դու պետք է մտնես այդ տունը որպես կին, քո պարտականությունները միշտ հիշելով։ Դա դժվար չէ։ Ընդհանրապես պետք է հարգես քո ձևերի մեջ մնալ, դա դժվար բան չէ։ Պետք է դաստիարակություն ստացած լինի աղջիկը։ Միշտ այդ սկզբունքով եմ ապրել։ Ես երեք աղջիկ եմ մեծացրել, աղջիկներս միշտ ինձանից լսել են դա կաթիվ, կաթիվ, կաթիս հետ, արյան հետ, խոսքի հետ, ամեն ինչի հետ ես այդ խոսքերն եմ միշտ իրենց ասել։ Այդ սկզբունքով էլ հիմա իրենք տարբեր ընտանիքներ են գնացել, այդ ընտանիքներն այդ սկզբունքով ապրում են իրենք։ Բոլորն էլ ապրում են կեսուս կեսրայրեների հետ։ Իմ խնամինները բոլորը սիրում են ինձ։ Ես փողակաց իրանց եմ սիրում, որտեղ իրանք իմ բալիկներին շատ են սիրում։ Այս սերը դա է։ Բանաստեղծները սեր են գրում, նկարիչները սեր են նկարում։ Սեր դա միակ օմանի է տեսնում, այդ ռոմանտիկ սեր, բայց սերը աշխարհի վրա պիտի գերակշռի։ Եթե այդ սերը շատ զարգանա, միջև անգամ պատերազմներ չեն լինի աշխարհում։ Ինչպես որ ընտանիքում քրի վեճ չի լինում սիրուց, Սեր ինչ որ դու առանց նրան այլևս չես կարող ապրել։ Դա սիրա մի ճյուղն է, բազմակողմանի ճյուղեր ունի սերը։ Մեծ ծառ է սերը։ Իսկ կնոջ կոչումը ընդհանրապես կյանքում թե ընտանիքում ո՞րն եք համարում առաջին հերթին կինը մի աշխարհի երկրագունդ որ մի զարգանում է պետք է զարգանա եւ պտուղ տա առաջինը պետք է երեխա ունենա առաջինի մեջ մտնում են մի քանի ենթակետեր պետք է ամուսնուն պատասխանատու լինի առաքելություն դա է որ ամուսնանա երեխա բերի ուզմա եվրոպացի լինի ուզմա հնդիկ լինի կինը պետք է կին մնա իր պտղաբերությամբ Հայ ժողովրդի մոտ ընտանիքը միշտ եղել է այն բարձրագույն բջիջը, որը պետության հիմքն է։ Հիմա մենք ինչպես պիտի ապահովագրենք մեր երեխաներին, որ เป զի նրանք կարողանան հեռու մնալ օտարոտի սովորույթներից։ Ինչքան էլ փորձենք հեռու պահել, ինչքան զերծ, ինչքան թաքցնենք, ավելի քաղցր դառնալու այդ արգելված պտուղը։ Դրա համար ինչ որտեղ պետք է ազատության մեջ պահենք իրաց լինում են, չէ, դեպքեր, երբ անչափահաս երեխան այնպես սխալ վիճակ է ընկնում, բայց կարծում եմ, թե ինքը արդեն մեծացել է, բայց անչափահաս է, դեռ 15, 16, 17 տարեկանում երեխաները եւ աղջիկները, տղաները մանավանդ Կարծում են թե արդեն ինքը մեծացել է, իր մոտ հորմոնալ փոփոխություններ է կատարում, հասունության տվյալները սկսում են ճարակել։ Եվ մայրը եւ հայրը պետք է կարողանա երեխային այնպիսի մեծ հմտությամբ հանել այդ վիճակից։ Մանավանդ 21-րդ դարնա եւ թեվակողել այնպիսի շրջան, որ պատերազմ, չգիտես անբարոյականություն շատ դժվար է ընտանիքի դաստիարակությունը կարևոր է որպես մարդ ես արժեցնում նա որպես հետո դժբախտ չլինի դաստիարակված լինի նա պետք է ամեն ինչ իմանա լավն էլ իմանա վատն էլ իմանա բայց վատին ձեր չտա Եվ վերջում ձեր ուղերձը բոլոր նոր ստեղծվող ընտանիքներին կամ առհասարակ ընտանիքներին անուսնությունները հաճախ ունեցվածքի շախնութրերն են երիտասարդների ամուսնանում։ Ես ծնողներին խորհուրդ կտայի, որ նրանց ձերս պահեն, հերո պահեն այդ գաղափարներից։ Հարստությունը բարձնում է, պետք է իրենք ստեղծեն հարստությունը։ Եթե սեր չկա, ձևական չի կարելի ամուսնանալ, ժամանակավոր է դա ճիշտը զգացմունքն է, ճիշտը մակարդակների համընկնումն է, բնավորությունները իրար հետ համատեղելն է ավանդական բոլոր ձևերը պետք է կինը ներկրի իր մեջ եւ տանի նոր ընտանիքը բջիջի մեջ տնի եւ ցարը այդպես աճելու է շատ գեղեցիկ Ես համամիտ եմ Տիկին Քոչարյանի այն կարծիքին, որ ամուր եւ երջանիկ ընտանիքի հիմնակարը անկեղծ սերն ու փոխադարձ հարգանքն է։ Որպես վերջաբան նշենք, որ սերը չի սիրում բանաձևեր ու սահմանումներ։ Սերն ինքը ազատությունն է, գեղեցիկը եւ իմաստավորումը ապրած կյանքի։ Մի փորձեք բացատրել, վերլուծել, ծրագրել սերը, այն միշտ գալիս է անակնկալ։ Պարզապես սեփական չարությամբ մի խզեք բարու հոսքը դեպի ձեզ եւ տեսեք այն հրաշքները, որ կատարվում են ձեր կողքին։ Երբ սիրում ես, աշխարհում ծնվում է աշխարհ, որտեղ կան միայն ես և դու։ Ես չունեմ կյանք, քեզնից հեռու Ինձ էլ դու դարձար իմ խետ սիրով ական Դու սիրում ես մենությունը Լրություն ընկերն է քո Բարդ է հասկանալ քո էությունը Բայց անունս լսում եք Բարև Մարթաստո հաղորդաշարի օրվա մայիսի 21-ի թողարկումը։ Մեր հերոսները էջում այսօր կներկայացնենք Արցախյան ազատամարտի հերոս Աշոտ Ղուլյանին, լեգենդար Բեկորին։ Նրա անվան շուրջ բազմաթիվ լեգենդներ են հյուսվել ու հաճախ դժվար է եղել զատել իրականի ու անիրականի սահմանը, հավատալ, որ անհավատալին իրական էր, շոշափելի։ 1992-ի օգոստոսի 24-ին Մարտակերտի շրջանի Դրմբոն գյուղի ազատագրման մարտերում ընկավ Արցախի հերոս հրամանատար Զինագործ Զինվոր Անպարտելի Բեկորը, ով վիրավորվել էր 11 անգամ, մարմնի մեջ բազմաթիվ բեկորներ ուներ։ Այդ անգամ սակայն մահացու էր խոցվել։ Ու արդեն 24 տարի շարունակ բեկորն ուղեկցում է մեզ իր մշտական ներկայությամբ, հերոսական նկարագրով։ Նա այն եզակի անհատներից էր, ով շարժման առաջին իսկ օրվանից կողմից գիտակցեց, որ միայն զենքի ուժով ենք վերանվաճելու մեր իրավունքները եւ մարտական ընկերների աջակցությամբ ձեռնամուխ եղավ ինքնաշեն զենք պատրաստելու աշխատանքներին։ 1991 թվականից Ստեփանակերտի առաջին վաշտի հրամանատարն էր։ Նրա առաջնորդությամբ վաշտն անօրինակ սխրանքներ էր գործում պատերազմի ամենաթեժ ճակատներում, ամենավտանգավոր կետերում։ Հերոսը մասնակցել է Ասկերանի, Հադրութի, Շահումյանի, Խոջալուի, Կրկժանի, Լեսնոյի, Քարինտակի, Լաչինի, Մարտակերտի ու Սրխավենդի ինքնապաշտպան պաշտպանական ու ազատագրական մարտերին։ Սխրանքների պսակն անշուշտ Շուշիի ազատագրման ռազմագործողությունն էր։ Մայիսի 7-ի գիշերը Բեկորի Վաշտը առաջինը մտեցավ Բերթի մատույցներին, Լուսաբացին առաջինը մտնելով Բերթակաղակ։ Արցախյան գոյապայքարի մասնակից Արթուր Եղիազարյանը, ով թեպետ կարճ ժամանակով, սակայն ճանաչել է Բեկորին, հերոսի մասին իր հուշերում պատմում է։ Հիշում եմ Աշոտ Գուլյանին նիհարագազմ, բարակ ձայնով ու կրակոտ հայացքով։ Մինչ իրեն անձամբ ճանաչելը լսել էին ռամասին ու երևակայության սրտանս մեջ նրան մի հսկա հաղթանդամ մարդ էի պատկերացնում։ Առաջին անգամ հանդիպեցի 92-ի հունիսին հայ հեղափոխական դաշնակցության Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության ընկերներիցս մեկի Արտաշես Տորոզյանի հետ Շուշիում վարժարան էինք ուզում հիմնել, բայց մի քանի օր անց սկսվեց Շահումյանի անկումը։ Արտաշեսը վերադարձավ Երևան, իսկ ես մտա հայ հեղափոխական դաշնակցության հայաստանյան առաջին վաշտ, որի հրամանատարը Ժիրայր Սեֆիլյանն էր, իսկ փոխհրամանատարը Պրոշյանցի Պետոն։ Հենց Սկզբից ուզում էի մեկնել ճակատ, բայց պետոն թույլ չտվեց, ասաց դեռ մարզվել է պետք։ Ու հիմնական ծառայությունս այդ օրերին մեր սորավաժանման ժամապահային ծառայությունն էր, քանի որ բոլոր փորձառու տղերքն արդեն մեկնել էին Արցախի հյուսիսային թեժգից։ Հերթապահության ժամանակ արագընթաց մի մոտոցիկլետ մոտեցավ դարպասներին, որոնք այդ ժամանակ բաց էին։ Հասկացա, որ ուզում է նույն վարկով զորամաս մտնել։ Վազեցի ու զենքն ուսիցս իջեցնելով փակեցի ճանապարհը։ Հարցրի ուր, ասաց Շիրոյի մոտ։ Ասացի, այստեղ սպասեք, հիմա կտեղեկացնեմ։ Մի քանի քայլ անելուց հետո հիշեցի, որ չեմ ճշտել իր ով լինելը։ Ասաց, փոխանցիր, որ Աշոտն է։ Հարցրի, ինչպես իմանա, որ Աշոտը։ Ասաց Ղուլյան։ Ես դեռ չգիտեի, որ Բեկորի ազգանունը Ղուլյան է։ Մի որոշ ժամանակ անց, երբ դուրս եկա զորանոցից, մեր հրամանատարն ինձ նկատելով կանչեց, ապա իր արևմտահայկական առոգանությամբ հարցրեց. «Դու Աշոտին չես ճանաչում»։ Ասացի, արդեն մի կես ժամ է դեմքով ճանաչեցի։ Ծիծաղեցին, ապա շարունակեց. «Դու Ասկոլկայի մասին չես լսել»։ Ասացի, լսել եմ, բայց չեմ տեսել։ Ասաց. «Դե տես»։ Իսկ ես զարմացած ասացի, այսքան մի հար ասկոլ կա։ Կրկին ծիծաղեցին ու այս անգամ ինքը բեկորը պատասխանեց. Արթուր ջան, որ ասկոլկաները հաստ լինեին, ասկոլկան հիմա չեր լինի։ Նկատի ուներ այն բոլոր բեկորները, որ կային մարմնի մեջ։ Ասում են, երազում էր պատերազմից հետո տղերքի հետ նավով շրջել բոլոր ծովերով, տեսնել, թե ինչպես են ապրում տարագիր հայերը։ Երազանքն անկատար մնաց անցնելիք ծովեր մնացին։ Հերոսի կրծեր որդին, ով ծնվել է հոր զոհվելուց հետո, Բեկոր անունն է կրում։ Դեռ նոր Բեկորներ են ծնվելու։ Արցախ աշխարհը հերոսների պակաս չի ունենալու երբեք։ Հայաստանմարտի երկնական մարում Աշոտ Գուլյան տվին քեզ Բեկորանում Բարի մինակ ոչ մի բժիշկ երկերը դոժեր մարմինդ լցված էր բացում բեգորներ չեղավ ոչ մի բժիշկ երկերը դոժեր